آه، بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-24 yang kita beri judul salat tarawih dan juga salat Aid. Salat tarawih eh, salat yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan juga penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadhan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Pada malam hari di bulan Ramadhan terdapat suatu ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain yaitu salat tarawih. Uh, makna atau definisi dari salat tarawih ini adalah secara bahasa tarawih jamak min tarwih adalah istirahat. Istirahat. Uh, solat ini dinamakan dengan solat taraweh yang artinya istirahat adalah karena orang atau kita kaum muslimin biasa melakukan solat taraweh ini beristirahat setelah melakukan empat rakaat. Ini merupakan sunnah. Ah, biasanya setelah empat rokaat kita istirahat dulu sejenak kemudian beberapa saat atau beberapa minit kemudian kemudian imam uh, bertakbir takbiratul ihram untuk rokaat yang kelima salat taraweh juga merupakan qiyamul lail uh, atau salat malam akan tetapi salat taraweh ini dikhususkan kita katakan tadi dikhususkan untuk bulan Ramadan bulan yang diberkahi sehingga sering disebut dengan istilah qiyam Ramadan yaitu qiyam atau menghidupkan malam bulan Ramadan jadi muallim mengatakan di buku panduan kita ini jadi solat tarawih ini adalah solat malam yang dilakukan di bulan Ramadan nah, ha, ini bisa ha, kita lihat dalam buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal beliau mendefinisikan solat taraweh seperti ini. Kemudian solat taraweh kita katakan uh, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah solat taraweh hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan. Jadi solat ini dikerjakan uh, ketika kita selesai umpamanya solat isya di bulan Ramadan bisa kita kerjakan langsung atau kita tunggu beberapa menit atau bisa kita kerjakan di tengah malam. Dan jumlah rakaat dalam salat tarawih tidak ada batasan tertentu. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Namun perlu kita garis bawahi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan al uh, al Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, "Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi 11 raka'ah." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah uh, menambah bilangan uh, pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan selain Ramadan dari 11 rakaat. Ah, ini dari hadis Ummul Mukminin Aisyah ah, radhiyallahu anha. Sedangkan dalam hadis Ibn Abbas ah, beliau mengatakan kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat yakni bil lail artinya adalah salat nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari adalah 13 rakaat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Uh, ini uh, yang paling afdal. Akan tetapi Allah a'lam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul lail mathna mathna." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Uh, tidak ada batasannya. Makanya para ulama mengambil kesimpulan di sini uh, jika kita solat 11 rakaat atau 13 rakaat maka kita panjangkan bacaannya ini bagi orang yang panjang bacaannya namun jika kita untuk memudahkan kepada para jamaah uh, maka kita lakukan banyak rakaat dan kita persingkat bacaan kita setelah uh, membaca Al-Fatihah Ah, umpamanya seperti yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab bila melakukan salat tarawih 20 rakaat ah, bersama kaum muslimin. Uh, dalam riwayat lain disebutkan juga para ulama ada yang mengerjakan uh, 36 rakaat, ada yang mengerjakan 40 rakaat. Walhasil jadi intinya adalah bahwasanya salat malam itu tidak ada ketentuan termasuk juga salat uh, tarawih ketentuan rakaatnya tidak ada. Akan tetapi yang paling afdal adalah kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat ataupun 13 rakaat dan itu pun harus kita baca dengan bacaan yang panjang. Namun Uh, jika kita tidak sanggup dengan bacaan yang panjang maka lebih abdul kita lakukan uh, dengan rokaat yang lebih banyak dengan bacaan yang lebih singkat baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita akan membahas apa keutamaan dari solat taraweh. Keutamaan dari solat taraweh itu sangatlah banyak. Ah, namun karena singkatnya waktu kita kita akan bahas hanya beberapa saja. Yang pertama adalah salat tarawih merupakan sebab mendapatkan ampunan uh, atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata uh, kita langsung baca artinya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas. Beliau bersabda, orang yang sholat taraweh karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini sebetulnya sangat masyhur. Man qama Ramadan atau man sama Ramadan. Uh, imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma min dhanbi. Hadis ini sangat jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi orang yang senantiasa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan karena beriman Ramadan itu wajib maksudnya puasa Ramadan itu wajib dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan balasan eh, ghufir lahum ma taqaddama min dhanbih maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu kemudian Keutamaan yang kedua adalah orang yang solat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya solat semalam suntuk. Ah, artinya adalah orang yang solat tarawih bersama imam sampai salam imamnya. Nah, di sini Uh, memotivasi kita uh, agar kita senantiasa sholat tarawih bersama imam. Walaupun imamnya biasanya 20 rakaat kita ikuti sampai 20 rakaat selesai sampai imam salam. Jika kita mengikuti imam sampai salam maka kita akan mendapatkan uh, pahala sholat malam semalam suntuk. Uh, ini motivasi yang sangat agung buat kita. Ini berdasarkan hadis dari Abu Zar. Eh, radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah berkata wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah solat sunnah bersama kami malam ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang yang solat bersama imam sampai selesai, hatta yang sampai selesai imam ditulis baginya pahala semalam suntuk kutiba lahu qiyam laylah kata Rasulullah maka dicatatkan baginya pahala semalam suntuk hadis riwayat Al Imam At-Tirmizi kemudian keutamaan yang ketiga mungkin kita cukupkan sampai tiga saja uh, orang yang rutin mengerjakan salat tarawih jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin dan syuhada Allahu akbar jadi orang yang senantiasa melaksanakan solat taraweh, dia wafat maka dia akan ditulis bersama orang-orang siddiqin dan juga orang syuhada. Orang siddiqin adalah derajat setelah para uh, anbiya dan juga rasul. Oh, setelah uh, para nabi, para rasul, uh, martabat selanjutnya adalah orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, kemudian para syuhada. Ini juga berdasarkan dari hadis uh, sahabat yang mulia Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu yang berkata, Datang seseorang dari gurun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku salat lima waktu." Beliau mengatakan, "Aku salat lima waktu, aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan." Maksudnya qiyam Ramadan adalah salat tarawih dan aku membayar zakat. Uh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati di atas ini semua maka ia termasuk sedekin dan syuhada. Masya Allah. Jadi orang yang senantiasa solat terawih maka jika beliau wafat maka dia dicatatkan sebagai orang-orang siddiqin dan juga orang-orang syuhada. Hadis ini diriwayatkan Al Imam Ibn Huzaimah dan juga Al Imam At Tabari. Sebagai catatan eh, di sini adalah yang pertama solat tarawih boleh dikerjakan sendirian dan juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Akan tetapi lebih utama jika solat tarawih dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid maupun di di rumah. Ini catatan. Masya Allah. Jadi solat tarawih itu boleh kita lakukan sendirian di rumah, boleh juga berjamaah di masjid. Akan tetapi yang lebih abdul kita laksanakan adalah berjamaah sampai selesai dan orang-orang yang ikut jamaah dan selesai bersama imam maka dia dicatatkan baginya adalah pahala solat malam semalam suntuk Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah sedikit penjelasan tentang solat tarawih Kemudian kita melangkah kepada solat a'id Solat a'id adalah uh, solat hari raya Yang mana kaum muslimin memiliki dua hari raya Yang merupakan syiar Islam Dua hari raya yang dimaksud adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dalam satu tahun umat Islam merayakan dua hari raya tersebut dengan menunjukkan kebahagiaan karena telah menyempurnakan sebuah proses ibadah. Menyempurnakan sebuah proses ibadah pada dua hari raya itu pula umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salat yang dinamakan dengan salat Aid. Salat Aid. Kemudian apa yang dimaksud dengan Aid? Di sini ada makna juga definisi aid. Aid itu berasal dari bahasa Arab uh, yang menunjukkan sesuatu yang kembali berulang-ulang. Aid adalah sesuatu yang berulang-ulang baik dari sisi waktu ataupun tempatnya. Kata ini aidan maksudnya aid yang merupakan isim masdar dari fi'il uh, ada ya ada yaudu ini muallif di sini mendalam dia uh, ah, mendefinisikan, mendefinisikan atau memaknakan makna id itu yang intinya adalah maknanya kembali jadi hari raya itu adalah suatu hari raya yang biasa dilakukan berulang-ulang kembali maksudnya kembali jadi setiap tahun kita melakukan hari raya itu dinamakan Aid karena pada hari tersebut Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang diberikan kembali untuk hamba-hambanya yaitu bolehnya makan dan minum setelah uh, sebulan dilarang darinya zakat fitri penyempurnaan haji dengan tawab dan Eh, penyembelihan daging kurban dan lain sebagainya serta terdapat kebahagiaan, kegembiraan dan semangat baru dengan berulangnya berbagai kebaikan ini. Maksudnya adalah uh, berulangnya kebaikan itu setelah kita puasa sebulan Ramadan maka kita dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakannya di satu Syawal. Begitu juga dengan hari raya haji. Kita Uh, menyempurnakannya dengan bagi orang yang haji atau tawaf dan sebagainya dia juga menyembelih kurban dan lain sebagainya perlu kita ketahui bahwasanya perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah jadi ketika kita merayakan Idul Fitri merayakan Idul Adha dengan kebahagiaan ini merupakan ibadah Ha, jangan kita menganggap kita merayakan kebahagiaan itu tidak ibadah karena memang ini adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ha, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan salat Id. Ha, salat Id kita akan bahas sedikit tentang sekilas dengan salat Id. Salat Id disyariatkan berdasarkan hadis yang sahih bahwa Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu ma yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Uh, di sini kita jelaskan sekilas tentang salat Aid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dua sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma biasa melaksanakan salat Aid sebelum khutbah. Hadis riwayat uh, Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi uh, perbedaan salat Aid dengan salat Jumat adalah solat Jumaat uh, khutbah dulu kemudian solat dan khutbah itu merupakan rukun dari solat Jumaat. Sedangkan hari raya khutbah bukanlah rukun boleh diikuti boleh juga tidak diikuti. Jadi di sini kita akan membahas hukum solat Aid. Solat Aid hukumnya adalah uh, fardu kifayah. Di sini muallim menuliskan fardu kifayah. Akan tetapi Allah a'lam di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukum salat aid sunnah muakkadah se sebagaimana disebutkan dalam uh, pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan uh, fardu kifayah merupakan pendapat ulama yang lain. Akan tetapi Allahu a'lam pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah salat aid merupakan fardu ain wajib bagi setiap uh, perorangan baik laki-laki terkhusus laki-laki bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang perawan dan juga wanita yang haid yang tidak bisa datang ke masjid melakukan salat atau ke lapangan Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghadirinya jadi ini maknanya adalah orang yang haid saja disuruh menghadiri bagaimana dengan orang yang tentunya tidak memiliki halangan maka hukumnya adalah uh, wajib ain jadi wajib bagi setiap kaum muslimin perlu kita ketahui bahwasanya uh, perselisihan ulama dalam hal ini adalah perselisihan yang sangat ketat kita katakan tadi tapi yang masyhur adalah ada tiga pendapat. Yang pertama sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan belum sampai kepada derajat wajib. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur bagi muslim yang lain. Uh, pendapat yang ketiga adalah uh, wajib ain atau fardu ain, wajib bagi setiap orang. Jadi jadi kalau setiap, seseorang tidak melakukannya, maka dia berdosa. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha di awal waktu dan mengakhirkan salat Idul Fitri di akhir waktu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada solat Idul Adha kaum Muslimin ingin segera solat Id untuk persiapan menyembelih kurban, sedangkan pada Idul Fitri mereka memerlukan perpanjangan waktu solat untuk lebih melonggarkan waktu untuk menunaikan zakat fitri. Jadi intinya adalah jika solat Idul Fitri kita agak perlambat sedikit dan Idul Adha kita percepat. Bagaimana tata cara solat Id? Tata cara solat Aid yang pertama adalah solat Aid terdiri dari dua rakaat dan dilakukan secara berjamaah. Uh, kemudian pada rakaat pertama takbir sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram. Nah, uh, di sini terjadi perselisihan para ulama. Akan tetapi Allah alam uh, bisa kita katakan dua pendapat yang paling kuat. Yang pertama tujuh takbir selain takbiratul ihram yang kedua tujuh takbir bersama takbiratul ihram berarti takbiratul ihram sisanya hanya enam kali lagi jika yang mengatakan tujuh kali bersama takbiratul ihram jika tidak berarti takbirnya delapan kali kemudian setelah itu kita membaca surah al-fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca surah yang lain Uh, surah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama adalah surah Al-A'la dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Nabi saw juga pernah membaca pada rakaat pertama adalah surah Qaf dan pada rakaat kedua surah Al-Qamar. Kemudian setelah membaca surat maka dilakukan gerakan seperti biasa ruku kemudian yang tidak sujud dan juga seterusnya. Pada rakaat kedua takbirnya sebanyak lima kali selain takbiratul intiqal. Ha, tentunya ada yang mengatakan lima kali selain takbiratul intiqal. Tapi Allah alam ini boleh juga kita lakukan lima kali selain takbiratul intiqal intiqal takbir perpindahan. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu membaca surah Al-Fatihah kemudian membaca surat yang lain sebagaimana kita katakan tadi rakaat kedua. Uh, kalau tidak al-ghasyiyah atau al-qamar. Kemudian mengerjakannya seperti gerakan-gerakan salat sampai salam. Kemudian ada sebagian di sini sunnah-sunnah sunnah-sunnah hari raya akan tetapi kita percepat disunnahkan yang pertama disunnahkan untuk berpenampilan yang baik pada hari raya ini yang pertama yang kedua disunnahkan untuk makan beberapa butir kurma sebelum solat idul fitri dan tidak makan sebelum solat idul adha Kemudian yang ketiga disunnahkan untuk bertakbir ketika keluar rumah menuju solat id. Bertakbir ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd kita ucapkan ketika uh, keluar dari rumah sampai ke masjid. Ketika khatib sudah naik kita berhenti untuk solat uh, Idul Fitri. Tetapi kan dulu ada sampai ayam tasyrik. Kemudian disunnahkan juga khutbah dengan tema yang mencakup seluruh urusan agama. Ini bagi khatib. Kemudian disunnahkan untuk banyak berzikir, banyak bertakbir, bertahlil. Kemudian juga uh, bertakbir dengan suara keras bagi laki-laki di rumah, masjid dan juga pasar-pasar. Ini banyak ditinggalkan orang ketika hari raya ini disunnahkan bagi kita bertakbir. Kemudian sunnah yang lain adalah melewati jalan yang berbeda. Baik kita berangkat dari jalan ini pulangnya dari jalan yang lain. Kemudian tidak mengapa jika antara kaum muslimin saling mengucapkan selamat hari raya Id dengan mengatakan taqabbal taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tidak mengapa kita mengucapkan tahniah atau ucapan selamat. Nah, jadi di sini ada catatan eh, untuk salat uh, eh, Id Uh, bila hari Aid jatuh pada hari Jumat. Ini catatan ya. Bila ada uh, atau suatu waktu so, hari raya Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Maka bagi orang yang telah melaksanakan solat Aid, ia punya pilihan untuk menghadiri solat Jumat atau tidak. Dia sudah melakukan solat Aid. Kemudian dia boleh uh, mengikuti solat Jumat ataupun diganti dengan solat Zuhur. Uh, namun sebagai catatan imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat jumat agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan sholat jumat bisa hadir begitu pula orang yang tidak sholat id bisa turut hadir uh, jadi di sini kita lihat bahwasanya jika hari raya itu bertepatan pada hari jumat boleh kita uh, memilih sholat jumat tersebut apakah boleh kita lakukan uh, apakah kita mau melakukan sholat jumat ataupun sholat Eh, zuhur diganti dengan solat zuhur. Allahu alam baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi uh, semua umur kita, kehidupan kita. Uh, dan intinya adalah yang kita pelajari pada hari ini adalah solat tarawih. Solat tarawih tidak ada batasan rakaat tertentu akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari uh, eh, 13 rakaat ketika salat malam karena memang Rasulullah pan bacaannya panjang jadi bagi kita yang mau ingin bacaannya pendek dan juga memudahkan kepada kaum muslimin maka kita lebih baik mengambil rakaat yang lebih banyak seperti yang dilakukan Umar bin Khattab khalifah Uh, itu 20 rakaat kemudian ditambah witir 3 rakaat jadi 23 rakaat uh, kalaupun tidak ada 36 rakaat atau 40 rakaat itu dilakukan oleh para salafus saleh para pendahulu kita. Kemudian uh, salat Aid kita katakan tadi salat yang 2 rakaat dilakukan pada eh, hari raya baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha dan khutbahnya setelah uh, salat dan khutbahnya bukanlah wajib boleh kita ikuti ataupun boleh kita uh, tinggalkan hukumnya sunnah akan tetapi lebih baik kita ikuti baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan sampai di sini saya tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh